الذي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سرروا السلام عليكم بركة مدى ساجة كسان شوى تردكو آوانا آه، ماكو آوانا آه، رانا تأسبر 17 ga watan Rajab na shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo da 17 ga watan Mayu na shekara ta 2014 ayo ma dai ga mu cikin wani sabon shirin na fitar rahma shirin da ka amsa tambayin da kuma tsarar kuke aikowa zuwa ga malam wanda suka shafi addini da rayuwa ta kan lambobin wayar daida aka saba wato uku. wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri bakwai daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa ta adireshin mu na imel a fatin rahma at yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook sai mu riga mu tare da shi malami a doktor sheik muhammad sani umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano kuma suna na ana fidar safan wanda nake fatan kasancewa tare da ku sai ku biyo mu akramaka Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wanda ya ruwaito daga abu zarrin gifari radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ma'aiki daga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ibadi inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun إلا من أطعمته فاستطعموني وأطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وانا حديثي kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake ruwaita sa daga Allah tabaaraka wa ta'ala ubangiji yana cewa ya ibadi in ni haramta zulma ala nafsi ya ku bayina ni lalle na haramta wa na zalunci waj'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya shi tsakaninku abin haramtawa fala tazalamu dan haka kada ku zalunci junanku ya ibadi ya ku bayina kullukum dukkaninku batattu ne illa man hadaituhu sai dai wanda na shiryar da shi fasaduni ahdikum ku nemi shiriyata sai in shiryar da ku ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu ya ku bayina dukkaninku masu yunwa ne sai dai wanda na ciyar da shi da haka ku nemi ciyarwa ta sai in ciyar da ku ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ku bayina dukkaninku a tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi ku nemi tufatarwa ta sai in tufatar da ku ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar ya ku bayina lalle ku kuna yin kuskure dare da rana wa ana aksuru zunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai baki daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafarata sai in gafarta muku ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadhurruni ya ku bayina ba ku isa ku cutar da ni ba walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba ku isa ku amfanar da ni ba na ku amfanar da ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa isakum wa jinnakum ya ku bayina da a ce na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum za su zama a bisa zuciyar mutum ɗaya mafi tsoron Allah daga cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kara komai a cikin mulki na ba ya ku bayina kuma anna awwalakum wa isa wa wajen wa kun da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanun ku kanu ala afjari kalbin rajulin wahidin za su kasance a bisa mafi fajircin zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikin ku mana ƙasa zalika mai mulki shay'an babu abin da zai rage wato wannan ba zai rage komai daga mulki na ba ita ya ibadi kuma anna awwalakum wa isa wa wajen wa kun. ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku kano qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a wani fili ko a wani tudu guda daya sa'aluni su roke ni fa ataitu kullu kullu insanin mas'alatahu in bawa kowane ɗaya daga cikinsu abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min indi babu abin da zai tauye ko wannan ba zai tauye komai daga cikin abin da nake da shi ba illa kama yanqutul kusul ila ila urkhil al-bahr kai kwatankwacin abinda allura za ta rage idan aka tsoma ta cikin teku ya ku bayina inna ba hiya amalukum wasiha lakum ayyukan ku ne kawai nake kididdige muku su ma'uwafi kuma iya hasan in cika muku la wato sakamakon ku waje da khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah da zai da zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa wani hadisi hadisi ne babba yana daga cikin manyan hadisai wanda ake cewa malamai suke cewa shine ashrafu hadisi Ali sham shine hadisin da yafi kowane girma da daraja a cikin hadisin da mutanen sham suka rawaito abu isdis al shi ya rawaito hadisin daga abu zarr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne qudsi an kace hadisi qudsi shine hadisin da annabi sallallahu alaihi sallam ya rawaito daga ubangiji wato shi ba alqur'ani bane wato ba kamar alqur'ani bane amma kuma maganar Allah ce annabi sallallahu alaihi sallam ya jingina maganar zuwa ga Allah ta'ala wato shi ma wahayi ne kamar yadda Allah ta'ala ya masa wahayin alqur'ani a wannan hadisi kursi zamu ga Allah ta'ala ya yi kira ga bayansa ce ya ibadi ya ku bayina ubangiji ta'ala yakan kirawo bayansa da su cewa su bayansa ne saboda duk wata halitta a sama take ko a ƙasa take mutum ne ko aljan ko dabba ko itace ko ma menene bawa ne ga Allah yana zama bawa ga Allah ko dai ya zama bawa ga Allah ta fuskar yi masa da'a da biyayya da saduda da sallama wa ubangiji ta'ala da bin umarninsa da barin abin da ya hana ko kuma ya zama bawa ga Allah ta hanyar yabe dokokin da ubangiji ta'ala ya shimfiɗa na rayuwa ko ya ki ko ya wato ya yadda ko kar ya yadda akwai wasu dokoki wanda ubangiji ta ala shin na rayuwa dole ne ya bi su to nan bawa ne shi yasa Allah ta'ala ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da yake cikin sama da ƙasa sai ya zo wa Allah ta'ala yana bawa saboda haka ko dai bawa ya zama bawa ne mai bautar Allah mai biyayya gare shi ko ya zama bawa ne na tilas yi wa Allah ta'ala bin dokokinsa na halitta a sunan lahil kauniya Allah ta'ala ya halicci dan adam ya sanya masa wasu abubuwa wanda dole ne sai ya bukace su a rayuwa sai ya ci sai ya sha sai ya fitar da abin da ya sa a cikinsa ko na abinci ne ko na ruwa ne sai ya shaƙi iska sai ya huta in ya gaji zai yi rashin lafiya wasu lokuta mutuwarsa ta zo dole ya mutu waɗannan duk dokoki ne da ubangiji ta alashin na rayuwa wanda ko mutum yana so ko baya so dole haka zai bi su baya ga halitta da ubangiji ta ala masa akan wani tsari wanda haka ya ga dama ya halicce shi a kansu dole kuma ya yadda ya bi wannan tsarin ko yana so ko baya so ubangiji ta'ala ya halicce shi ya ba shi idanu alam na ja'alla huwa ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdain ubangiji ta'ala ya ba dan adam idanu biyu wanda da su yake gani ko ya ko ya so ba zai iya canza wa kansa wata halitta daban ba ya ce shi zai daina gani da idanunsa ko ya ce zai daina ɗanɗano da bakinsa ko da harshensa ko ya ce zai daina amfani da hannunsa wajen ɗaukan abu ko bayarwa ko ba zai amfani da ƙafafuwansa wajen tafiya dole dai ya ƙi ko ya so waɗannan tsari da ubangiji ta ala ya yi masa ko yana so ko baya so zai bi su to kaga anan bawa yake ga Allah amma bautar da ba shi da zaɓi a kanta to wannan ba shi ne abin yabo ba abin yabo shi ne bawa ya zama bawa ga Allah bautar da yake da zaɓi a kanta shi ne bauta ta ɗa'a bauta ta biyayya ya zama mai bauta wa Allah mai yi masa biyayya cikin dokokin da aiko annabawa da su cikin umarnin da ya bayar ya ce yi kaza bar kaza ita ce ubangiji Allah yake masa sakayya a kanta ba dokokin da suka zama tilas yabi yabi Allah ba walahu aslama ma fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un Allah ta'ala ce ga Allah ta'ala waɗanda suke sama da wanda suke ƙasa suka miƙa wuya ga Allah taw'an suna so ko karhan ko ba sa so to Ubangiji ta'ala yana ba da sakamako ga ba da ya mika wuya ga Allah taw'an amma ba karhan ba saboda haka ubangiji ta'ala yakan kirawo bayansa da ya ibadi ya ku bayina ba dan komai ba dan ya nuna musu wato tausayi gare su da rama gare su da lokacin da mutum yake magana da kai yake nuna cewa kai nashi ne to abu shakka wannan zai kara kusanto zuciyarsa zuwa gare ka kuma zai bude masa kirjinsa zai saurara abin da za ka gaya masa to bangi saboda lutufinsa ga bayansa yakan kirawo su duk da cewa shi mai iko ne a kansu to amma zai yi musu kira irin wannan ce ya ibadi ya ku bayina ce inni haramta zulma ala nafsi na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci tsakaninku ya zama abin haramtawa fala tazalimu kada ku zalunci juna kaga anan Allah ta'ala shi karan kansa yace ya haramta wa kansa zalunci kuma kai amfani da inni kalmar inna tana nufin karfafa magana Ci inni ni lalle na haramta wa kaina kuma akai amfani da kalmar harrama kalma ce da kowa ya ji ta ya san cewa abin nan ubangiji ala ya yi hukunci akan cewa ba wanda ya dace a yi ba ne kalma haram kalma ce da take nuna hani kuma hani wanda yake mai karfi kuma kowa zai fahimce shi ba wai wata kalma bace da za a yi mata tawili a kalma ce karara wadda kowa ya ji ta zai gane manufar da ake nufi Allah ce ni na haramta wa kaina na haramta wa kaina zalunci ubangiji ta'ala babu wanda ya isa ya dora masa abinda ya ga abin nan abinda yake so ubangiji ta'ala shi yake dora wa kansa abinda yake so ubangiji ta'ala ya sifantu da sifa ta kamala zalunci ba daga cikin sifofin kamala adalci ita ce sifa ta kamala sai Allah ta'ala adali ne shine mai sanya abubuwa inda suka dace mai bawa kowa haƙƙinsa ya aje kowanne abu a matsayinsa to kaga wanda shine adalci kuma wanda ita ce sifa ta kamala amma zalunci sifa ce ta naqasu sifa ce ta tawaya to haka ubangiji bai sifantu da wannan sifa ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamo mai zalunci ga bayansa ba saboda haka duk ayyukan ubangiji ta'ala adalci ne hukuncinsa adalci ne duk abinda ubangiji ta'ala ya hukunta wa bawa to babu zalunci a ciki adalci yayi masa saboda haka yace ya haramta wa kansa zalunci ma'ana babu zalunci cikin ayyukan Allah gaba daya komai nashi adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmomin ubangijinka sun cika wajen zama gaskiya kuma wajen zama adalci wato gaskiya ne a cikin duk abin da Allah ta'ala zai ba da labarinsa zai labarta shi to cike yake da gaskiya hakanan duk ayyukan da Allah ta'ala zai yi zai yi duk wani aiki na ubangiji cike yake da adalci duk wani hukunci na ubangiji cike yake da adalci sauraka kalimatu rabbika kalimat shar'iyya ko kuma kalimat kauniya dukkanin su cike suke da gaskiya suke suke da adalci Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci ya zama abin haramtawa tsakaninku fala ta zalimu tunda har rabbul izzati a karan kansa ya ce ya haramta wa kansa zalunci to kaga dole ne kowa ya yarda cewa zalunci haramun ne inda har Allah ta'ala da ya halicci halittarsa yana da dama ya abin da ya ga dama da halittar nan amma ce ya haramta wa kansa zalunci wato ba zai cuci kowa ba wala yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu mithqala zarra ubangiji baya zalunci daidai da kwayar zarra sauraka shi ba zai yi zalunci ba to ta yaya zai kyale azalimi kuma ya ci gaba da cin karansa ba babbaka ya zalunci wanda yake so ya cuci wanda yake so don haka ya haramta zalunci ga kowa ubangiji ta'ala ya haramta zalunci ga kowa babu wanda Allah ta'ala ya yarda a zalunce shi sawa'un wanda yake mumini ne mai biyayya ga Allah ko kuma wanda yake ma fasiki ne ko fajiri ne ko kafiri ne ko ba wani irin aqida ce yake da shi ubangiji ta'ala bai halanta bai halatta zalunci a kansa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ina aqabtu fa aqibu bi misli ma uqiftum bihi fa man atada alaykum fa atadu alayhi bi misli ma atada alaykum ubangiji ta ala ce ko da wani abu aka yi muku za ku rama to ku ri daidai kwargwadon yadda aka yi muku ma'ana kada ku wuce iyaka saboda haka shi zalunci wani abu ne da yake haramun wato a cikin dukkan komai babu wani guri ko wani lokaci ko wata al'umma da za a ce zalunci ya halatta a ciki a cikin wani lokaci ko a cikin wani zamani ko a cikin wani wanayi a ce a wannan yanayin ba komai a ɗan taɓa zalunci babu komai shi yasa ubangiji ta'ala ce na haramta aka ya fara shimfiɗa da cewa shi ya fara haramtawa kansa don kowa ya san cewa magana da gaske ne ya fara haramtawa kansa to kaga ba yadda za a yi kuma wani ya to da zalunci ubangiji ta'ala ya saurare shi fala ta zalimu da ka kakkutu zalunci zuna ko zaluntar ka akai kakkarama kai kuma ka zama kai ne a zalimin ko da an baka damar ramuwa to ka rama gwargwadon yadda aka yi maka in ba haka ba to za ka rikide kai ka zama kai ne a zalimin haka wannan gaba gaba ce mai girma wanda yana bukatar bayi har kullum zama suna tuno da ita ubangiji ta'ala ya haramta zalunci domin ya haramta wa kansa kuma ba za ta bayar jewa azzalimi ya ci gaba da zaluncinsa ba Allah ta'ala kai mana jagora alhamdulillah akramakallah tambayar mu ta farko a wannan mako dai ta fito ne daga hannun wato alkasim usman tahir wanda ke tambaya yake cewa malam ne ingancin cewa dukkan abin da ya fita daga kwai halal ne a wannan ba ka'ida bace akwai abubuwan da suka fito ta hanyar kwai wanda kuma ba halal bane kwai tsuntsaye da wanda ta hanyar kwai suke fita kuma ba ba halal bane a cikin saboda annabi sallallahu alaihi na ha an kulli zi makhlabin min at dukkan wani tsuntsu wanda yake da kumba ta farauta an haramta cin namansa kaga irinsu shahu irinsu ungulu irinsu hankaka dukkan su tsuntsaye wanda suke da kumba kuma ta hanyar ƙwaiƙen ƙasa suke yi ba haihuwa suke yi ta yi kasa suke amma kuma za a ce su ba saboda haka ba hau ka'ida ce ta malamai ba cewa da abin da ya fito daga kwai kawai a ce ya halatta to sai wannan yake cewa shi kuma menene alaka ko kuma bambanci tsakanin falsafa mantiq da kuma ilimin kalam kuma menene hukuncin sa a musulunci to kalma falsafa abin da take nufi kamar da suke cewa kalma ce ta mutanen greek ta girkawa tana nufin hubbul hikima wato san hikima wato duk wani abin da yake dauke da salo da hikima na rayuwa sawa'un magana ce ko aiki ce ko wani tsari ne na rayuwa suna kiran shi falsafa ba kalmar falsafa kalma coci tana da faɗi abubuwa da yawa za su shiga ƙarƙashinta a ƙarƙashinta aka shigar da abubuwan da suka shafi ilahiyat mawara a tabi'a abubuwan da ba ɗan adam ba ganin su yake yi ba ba taɓa su yake yi ba ba jinsu yake a jikinsa ba tunaninsa kawai ke da kwakwalwarsa saboda haka har abin da ya shafi sifofin Allah da shi kansa ubangiji ta'ala da sifofinsa da abubuwan da ya shafi gaibi duk sun sa su karkashin falsafa amma falsafa ce ta mawara a tabi'a falsafa da suke mai tafi metafizikiya to kaga wannan abu ne da ba zai yi sai ta hanyar wahayi kasan waye Allah mai Allah ta'ala ya tanada a ranar lahira tun daga mutuwa har zuwa tashi bayan mutuwa abinda ya shafi hisabi abinda ya shafi shiga aljanna da abinda ya shafi wuta da halittata da abinda ta kunsa wannan duk ta hanyar falsafa wato ta hanyar bincike da nazari da dan adam zai yi ba tare da ya koma ga wahayi ba to ba zai iya risko hakikanin gaskiyar lamarin ba don haka abinda ya shafi kuma rayuwa ta dan adam yadda zai rayu akwai abubuwa da dukkan masu hankali suka yi ittifaki akan su cewa abubuwa ne masu kyau akwai abubuwa da dukkan masu hankali suka yi ittifaki akan su cewa abubuwa ne marasa kyau wannan usulu allati ishtarakat fiha al-jami'ul uqala wannan zaka ga dukkan annabawa sun zo da waɗannan abubuwa duk wani mai hankali sawa'un yana da wani abu na wahayi ko wani abu na addini na annabawa da ya rike ko baya da su ya yadda misali cewa zalunci wani abu ne da ba shi da kyau ya yadda misali cewa ƙariya wani abu ne da ba shi da kyau ya yadda da duk waɗannan abubuwa da ire-irensu to kaga a nan falsafa za ta iya amfani wajen bayanin wasu abubuwa da suka yi kama da wannan amma akwai abubuwan da ko da da hankali za a iya riskar su to za a iya riskar su cikakkiyar riska ba su ta hanyar wahayi kuma musamman aka shigo janibin ibada abinda za su kusanci Allah wani ta ala ya soka ya kara maka martaba ko ya saka maka a ranar gobe kiyama ba zai yiwu a same su ta hanyar falsafa ba zuwa kalmar falsafa da tana da faɗi akwai abinda zai yiwu ya zama mai kyau ne a cikin ta akwai abinda ba zai zama mai kyau ne a cikin ta ba kalmar mantik mantik wani bangare ne daga cikin falsafa tunda ita falsafa din mun ce duk abin da yake hikima ne to wani abin da hikima yana shiga cikin falsafa amma kalmar mantik shi mantik abin da suke cewa shi ne wani nazari wanda idan mutum ya san shi to zai kare masa kwakwalwarsa daga fadawa cikin kuskure yayin da yake tunani lokacin da yake tunani in ya san wannan ilimin to wannan ilimin zai kare shi daga fadawa cikin kuskure to tun daga nan aka fara yin kuskure wato babu wani ilimi da ba ilimi ne da wahayi ya saukar da shi ba daga Allah ko manzansa da zai hana fada kuskure kuma babu wani dan adam in ba annabawa ba wanda Allah ta'ala yake musu wata katanga ta musamman da ba ya fada a cikin kuskure duk wani adam zai fada cikin kuskure ko su kansu annabawa sukan yi ijtihadi wani lokaci kuma daga baya alkur'ani ko wahayi ya zo ya nuna musu cewa ba haka ya kamata su yi ba to kaga ashe a ce wani ɗan adam ya ce zai baka wani ilimi wanda idan kana da shi to lokacin da kake tunani ba za ka yi kuskure ba to kaga shi kansa wannan ma kuskuren kuskure ne wato tun daga lokacin aka fara kuskure sauraka suna da muƙaddimat eh, da nata'ij da suke bayarwa da wanda suke ganin idan har an bi formula din an yi ta daidai to za a fita da sakamako wanda yake daidai saboda shi ilimi ne kamar yadda wani daga cikin malamai yake cewa ilimi ne wanda la yahtaju ilaihi azzaki kuma wala yafhamuhu albalid ilimi ne wanda mutumin da Allah ta'ala ya bashi wayo baya bukatar sa wato in Allah ta'ala ya baka kwakwalwa da wayo baka bukatar sai ka koyi ilimin mantiki sannan in mutum dolo ne ko ba mai wayo bane ko ba mai kwakwalwa bane to ba zai fahimce shi ba saboda ilimi ne da ake tarara gefe kafin a faɗa abu za a yi tarara gefe a shiga nan a fita nan da sarkulle da sauransu kaga idan mutum wanda ba shi da wayo ba shi da kwakwalwa ba shi da fahimta da yawa kuma ba zai gane ba to kaga ilimin a takaice so in ka ɗauki wannan magana sai ka ga shi bai da wani amfani tunda in mutum zakiyi ne ba bukatar sa in mutum kuma wanda yake ba zakiyi bane balidi ne ba zai fahimce shi ba to kaga me mai amfani sa kenan to shi yasa wasu daga cikin malamai ah, suka yi ta kokarin su nuna cewa ma ba baya da kyau ba tsayawa bata lokaci a kansa kamar eh, imamu suyuti har ma risala gare shi akan wannan saunul mantiki wal kalam an ilmin mantiki wal kalam saunul mantik wal kalam al-mantik ana yana nufin magana al-kalam din yana nufin magana an ilmin mantiki shine ilimin mantiki Ah, ibn salah shi ma yana da fatawa gabanin eh, abin nan gabanin eh, siyoti shi ma yana da fatawa akan tahrimu ilmin mantiq wasu kuma malaman suka halatta ala hal mutumin da yake ganin zai koya to ya sani cewa akwai kurakure a ciki wanda ya kamata ko menene ya auna shi da da mizani na shari'a abinda ya zama daidai ya karba abinda ya zama kuskure da zama ya watsar da shi wasu malamai suna cewa a koya saboda akwai wata marhala akwai wani lokaci wani zango da aka samu na tarihin ilimi an da abubuwa na ilimi da yawa da irin wannan mantiki din saboda haka idan har baka koye shi ba to za ka zo wasu abubuwa kana karanta ba ka ganewa musamman abin da ya shafi al'aqisa abin da ya shafi kiyasi harkan mantik ta shiga cikin cikin ilmu usulul fiqh da yawa misali to in ka shiga sai kaga cewa abubuwa da yawa kana karanta ba ka ganewa tunda an yi amfani da wannan salo din wajen rubuta su sama abin da ya shafi al'aqis abin da ya shafi a shi ya sa imam al-Ghazali yana cikin waɗanda suke ba da shawarar cewa a karance shi har ba shi yana wajen ta karanta sa a farkon littafinsa sa al-Mustasfa sai da cikin muqaddimarsa ya kawo wasu abubuwan da suka shafi shi ilimin mantiki yake ganin cewa ma in ma mutum bai iya shi ba to ko ya karanta littafin sama ba zai gane ba to wasu sukan ba da shawara cewa a koya saboda a iya gane abinda wasu malamai suka rubuta musamman a wannan lokaci ko a wancan lokaci ko a wannan zango da aka samu ilimin muka na musulunci sun gaure da shi irin wannan ilimi din to ta wannan nahiya mutum zai iya cewa eh in kana da lokacin da zaka koya da kyau ka koya ba don ba don ka san ya ka gane wasu abubuwan da aka yi amfani da wannan yaran ilmul kalam galibi ana jingina shi ko ana hada shi da abin da ya shafi aƙida wato ilimi ne wanda ya shafi bincike kan harkar aƙida sifofin ubangiji da wanda za a tabbatar masa da wanda ba za a tabbatar masa ba da abin da ya shafi ba bahasi akan gaibiyat wasu sun ce an kira shi kal da ilmul kalam saboda jayayya da rigima ta malamai ta yawaita akan sifatul kalam daga cikin sifofin Allah a cewa to me al-kalam din nan to wajen jayayya akan wannan sifa da ta yi yawa shi yasa shi ma ilimin asar shi kira shi ilmul kalam wasu kuma sun ce a saboda su malaman da suke da wannan ilimi malamai ne da suka yi fiye yawan maganganu wato fa'in kultum fa'in da kulla wani abin ma ba a faɗa ba amma za su ce in an ce kaza tun ma ba a ce ba su za su maganar su ce fa'in kila in an ce mana kaza to mu kuma za mu ba da ansa da kaza za su rika kirkiro rigimar suna ansa ta saboda yawan cece ku ce da suke da shi da surutu shi yasa aka kira abin da nasu ilmul kalam to shi kansa kalmar wannan ilimi ilmul kalam ba wani abu ne da ya samu asali daga lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin tabi'i ko lokacin su imamu malik daga baya baya ne bayan su falsafa da ilmul mantiq da ilmul yunan a takaice an fassaro shi lokacin daular abbasiya an shigar da shi cikin cikin olobu na musulmi to sai zama na abin ya yi tsamari kuma waɗanda suka fi kowa ma zaƙewa a cikin harkar ilimin kalam su ne mutazila mutazila ko shakar su suka rike wannan ilimi ya zama kamar su ne wajen yadda za su yaƙi da waɗanda suke ganin abokan su ne ta fuskar ilimi abokan adawa su ne ta fuskar ilimi to sun yi amfani da ilimin kalam wanda wasu daga cikin malamai suka yi ta kira kan cewa a kaurace masa a takaita akan abin da Allah ta'ala da manzonsa suka zo da shi na bayani sifofin Allah da ayyukansa ba tare da an zurfafa an shiga cikin wasu abubuwa na jadal na jayayya ba shi yasa wasu daga cikin mutanen da suka yi zurfi a cikin harkar ilmin kalam kamar irin su ibn al-khatib fakhruddin razi daga baya suka dawo suna dana sani cewa sun bata lokacinsu akan abinda daga karshe suka ga bai ma wani amfani su yawa ba kama irin su eh, shaharastani kama irin su eh, imam al gazali rahimahullah wanda shi sai da ya bayi littafi iljamul awam na ilmi kalam wanda yake ganin abu ne da ya kamata a sawa ma sauran gama garin jama'a takunkumi dangane da shi wannan ilimi to kaga inda a ce shine ilimin tauhidi sai a ce a sa mutane takunkumi akan a ilimin tauhidi wanda shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh ibn Jabal lokacin da zai aika shi Yaman ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah abinda yake cikin wata ruwaya da zama da farkon abinda zaka kirawo mutanen da zaka je ka samu a wannan gari shine su kadaita Allah wato su san ilimin tauhidi kaga ashe shi ilimin tauhidi shine na farko kaga ba za a zo a ce ilimin tauhidi kuma an sawa mutane takunkumi a kansa ba wani ya nuna ba shi ne ilimin tauhidi din ba wala ka waɗannan dai su ne waɗannan abubuwa da ka tambaya a dunkule to sai tambaya ta gaba wadda ke tambayar ya ingancin cewa mace za ta iya ɗaukar wani adadi na alkur'ani dai ba izu ba ne a lokacin da take al'ada kuma sha an sa wannan tambayar na jin watakila ko satin da ya wuce ma mu an tambaya irin wannan idan mace tana al'ada kuma tana zuwa makaranta ana koyar da ita ba za a ce an dakatar da ita da karatun alkur'ani kwata-kwata ba a ce ta karanta saboda tana al'ada musamman ma al'ada wani abu ne da ba ita sa wa kanta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya inda haza Aisha in in shay'un katabahu Allahu ala banati Adam wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya rubuta ko ya kaddara wa 'ya'ya mata 'ya'yan annabi Adam mata saboda aka ba wani abu ne da ita ta yi wa kanta ba kuma sannan ba wani abu ne da za ta iya dauke wa kanta ba duk sanda ta ga dama wani abu ne da in ya zo sai lokacin tafiyarsa ya yi sannan zai tafi to kaga a daidai wani lokuta kwana uku hudu biyar shida bakwai a ce a cikin waɗannan lokuta an haɗa ta alaƙa da alkur'ani ko da karatun alkur'ani mu shakka ba a yi mata adalci ba saɓanin janaba janaba wani abu ne da mutum a duk sanda ya so rabuwa da ita zai rabu da ita amma nan ita abu ne da ba mutum bai da zaɓi a kansa to shi yasa wasu malaman suka ce ba za a hana ta karatun qur'ani ba wasu suka yadda ta karanta ɗauka ne ba su yadda ba suka ce a ɗaukan ma in har akwai bukatar ɗauka da zamana ba ta haddace ba kuma za ta iya daka ba tana da buƙatar ta karanta to za su ita ta iya ɗauka to wajen ɗauka ɗin wasu suke ta sanya safa a hannunta wasu ce ba sai ta sanya safa saboda mai bambanci ta sanya safa ko ka ta sanya safa ai ita haila ba a hannunta take ba bare a ce in ba ta sa safa ba za ta shafa wa shi musafin wato wani abu na na hailarta annabi sallallahu alaihi cewa aisha haidatuki fiye fi yadiki hailake ba a hannunki take ba to tunda ba a hannun take ba me yana ce sai ta sa safa sannan za ta ɗauka saboda in har an yadda ta dauka kawai ta ɗauka in ba yadda ta ɗauka ba to ko da safin ma kada ba ta ɗauka saboda in dai har akwai bukata wanda sha'anin ilimi ne tana karantar alkur'ani ba zai yiwu ba a ce <clears throat> a wannan lokacin an dakatar da ita kata zai makaranta kata yi karatu har sai ranar da ta tsarkaka wata matar ta kan kwana goma tana video sai cikin wannan kwanaki goma gaba ɗaya ba ita ba karatun alkur'ani gaskiya a lokacin an takura masu raka zana iya ɗauka ta karanta kuma ban ga wani bambanci babu ba tsakanin ta dauki alkur'ani duka ko ta dauki wani bangare na alkur'ani shi alkur'ani dukan shi a alkur'ani ne sawa'un sura ɗaya ce izu ɗaya ne izu goma ne rubu'in alkur'ani ne rabi ne alkur'ani ne ka cokar duk alkur'ani ne sauraka in har an yadda ta ɗauki izu goma ko ta ɗauki izu biyar ko ta ɗauki izu sha biyar to babu wanda dai ko da za ce in ta ɗauki izu ashirin ta yi laifi to duk alkur'ani ta ɗauka kuma darajarsa da da martabarsa ba ta raguwa don yawan adadin izu ɗinsa ko abin da sun ragu yadda ake buƙatar ka girmama izu biyar a izu sittin haka ake buƙatar ka girmama izu biyar ko izu ɗaya babu bambanci a nan sai tambaya ta gabawa da ke cewa shan salam da mutane kan faɗa a matsayin sallama ya halatta? ana hakika wanda yana daga cikin irin abubuwan da suka shigo 'yan kwanakin nan wanda da can babu su kuma waɗannan abubuwa na zamani na sadarwa sun suka jawo haka musamman abin da ya shafi tasa-tasai da abin da ake yi a gsm text ɗin da ake yi su suka haifar da da irin wannan asali na san watakila waɗanda suke za su rubuta salama su rubuto ne da niyyar takaita sallama ɗin ma'ana suna nufin sallama ɗin amma a takaice ta yadda kai in ka zo karantawa ka ƙara karanta gaba ɗaya kamar daidai yake da su sa slm kawai kaga in ka tashi kai ka karanta ko ya sa aslm wato ka karanta kai assalamu alaikum to yau da gobe kawai sai ya zama na ma gaba daya an daina faɗarta duka shi mai karatun ya kamata in ya gani ya karanta gaba daya in an rubuta salam din shi ya tashi ce assalamu alaikum haka aka san an koyar da sallama a musulunci ba akwai da sallama kawai in ka ga mutum ka ce salam baya daga inda aka taba koyar da sallama irin wannan sallama assalamu alaikum shine mafi karancin abin da zaka gaya wa mutum in ka haɗu da shi ko kana so ka yi mai sallama ko dai assalamu alaikum ko salamun alaikum amma wanda aka koyar da sallama kawai ka ce wa mutum salam kawai ka wuce shi ma ya ce maka salam kaga wannan babu shi a rubuce ba inda aka bada wannan koyarwar koyarwar sallama assalamu alaikum shi ko cewa alaikum assalam shine shine mafi karanci in an kara gaba cewa rahmatullahi kara gaba cewa barakatuh to wannan shine abin da aka sani a koyarwa amma yau da gobe mutane sai aka rika canza abubuwa kuma da jahilci ya shiga ciki da yawa ya kamata ko da an rubuto maka kai musamman ko in kafofin watsa labarai ko kamar ta kowa kiyaye wannan don naji kamar kowa yin wannan ya kamata shi mai rubuto ko da ya rubuto salam kai ka tashi ka ce assalamu alaikum sai ka karanta abin da yake so ya faɗa amma kakka karanta iya kalmomin da to don menene inda zai rubuto slm ba za ka kawai ce slm ba a yi da nan ma sai ka in dai abin da ka gani na abbreviation din da ya amfani da shi shi za ka faɗa to da in yi irin wannan ko ya rubuta a double e s kawai ka ce as kawai ka shiru don me za ka ƙara shi tunda har za ka ƙara shi to nan maka sai ka ƙara shi ka faɗe shi in full in ya takaita kai sai ka ƙara shi ka fahimci dai ishara yake zo maka zuwa ga sallama wannan ishara ce yar alama ce hannunka mai sanda ce maka akan sallama da yake maka kai ka tashi faɗar abin da yake sai ka faɗi abin da yake nufi da da kalmar sa sai ka ce assalamu alaikum wannan shi ya kamata amma a rika cancanza abubuwa nan gaba ko ba a san ina ga nan gaba hatta su wani abu din su za a rika faɗa inda za a rubuta slm kawai wani ta ce slm kawai shi kenan tunda wani ya ce salam ya ya an shi to wani ma haka zai fada in ya rubuta as aws ya sa full stop shi kenan sai a ce aws ko a ce as kawai a shiru to gaskiya wannan ina tsoron wata rana mu mu koma hai hai yadda wasu suke yi wanda kuma ya saba koyarwa ta musulunci don haka ya kamata a gyara ta sai tambaya da ta fito daga dan ladari da zaki wanda ke cewa malam ina son karin bayani game da sujadar tilawa kuma ya halatta a yi ta ko da babu alwala sujadar tilawa wasu malamai suna cewa kamar sujadar sallah ce za a yi ta da alwala to sai ya yi tsarki yana da tsarki kuma sai ya fuskanci alƙibla lokacin da zai yi ta akwai malaman da suka faɗa haka wasu kuma suka ce a'a sujadar tilawa ba sallah ba ce sujjada ce amma ba ita ce sallah ba saboda sallah tana da tsayuwa tana da karatun fatiha da ruku'u da karatun sura da ruku'u da dagowa ko ba sujjada ɗaya ba ce wani ita ce sallah za aka sujjadar tilawa sunanta sujjada in aka yi mata sharaɗin da ake wa sallah na alwala to yana buƙatar a samu wani nasi da ya nuna haka in ba a samu wani nasi da ya nuna haka wato bai kamata a riskar da ita da ta hanyar kiyasi kawai ba saboda kiyasi ne ma alfarik akwai bambanci bambance bambance ma da yawa tsakanin ita wannan sujada da ita wannan abin nan da ita wannan sallah saboda haka eh, suka ce ya halatta mutum ya yi sujada ba shi da alwala sawa'un yana kallon yana kallon abin nan yana kallon alƙibla ko ba kallon alƙibla akwai hadisin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ga suratul najm hadisi da yana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi ya karanta suratul najm tare da shi akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba duka da yaje karshen sura yayi sujjada duka suka faɗi suka yi sujjada to su malamai suka ce kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatun nan da farko dai waɗanda suka zo gurin nan ba kowa ne ma ya san cewa suratul najm annabi zai karanta ba kuma har ya san cewa akwai wata sujada da karshe da annabi zai yi har shi ma yayi to amma kuma gashi duka sun yi sujjada wanda yake nuna maka cewa ashe ba sharadi bane sai da alwala da a ce sharadi ne da a lokacin zai nuna musu cewa to ya aka kai sujjada ko yana da alwala ko ya gaya musu cewa sai da alwala ake sujjada sannan na biyu wanda yake karatu aka zo aka zagaye shi ba za ka samu cewa dukkanin su alƙibla suke ba kamar masu sallah bane masu sallah ne yana kallon alƙibla su suna bin sa a baya kuma suna kallon alƙibla kaga zai juya musu baya amma wannan shi yana kallon su su ma sun fuskanci shi ya sujada da suka yi sujada kaga tilas wasu sun yi sujada ba a ga alƙimla ba kuma ba a ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gyara musu cewa ai alƙimla ake kallo ai sujada ba shi yasa wasu daga cikin sahabbai suka ce za ka iya sujada ga alƙimla ko ba ga alƙimla ba kamar Abdullahi dan Umar da sauransu saboda haka ba sharadi bane sai da alwala ba sharadi sai an kalla alƙimla. illa iyaka dai kamar yadda kowace muke faɗa ambatan Allah da tsahara cikakkiya ya falala wato mustahabbi ne ga wanda zai yi zikiri zai ambaci Allah ya zama cikin dahara wanda mustahabbi ne ana son haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni akrahu an azkura Allah ala ghairi ba na jin na son ambaci Allah ba cikin tsahara ba mafi mafificin zikiri ko shine karatun alkur'ani kawai an yi wa annabi sallallahu alaihi sallama bai ansa ba har sai da ya taimama to kaga ya nuna kenan in zaka ambaci Allah mustahabbi ne ka zama cikin dahara saboda mutumin da zai karatun alkur'ani mustahabbi ne ba wai an ce wajibi da amma mustahabbi ne ma'ana idan ya yi zai samu lada ɗuriya akan wanda bai yi ba saboda haka in kaga ashe da lokacin da zai yi sujjada a irin wannan yanayi zai yi sujjada yana da ɗahararsa amma ba wai dan ta zama sharadi ba to sai tambayar da ta fito daga aina biyarwa da ke cewa mana akwai laifi idan mace ba ta rufe dinduniyar ta ba a sallah a wasu malaman suna wajabta mace ta rufe dunduniyarta da tafin hannayenta a cikin sallah a wasu malaman suna wajabta wannan a wasu malaman kuma suka ce wannan ba wajibi ne kamar abu hanifa shi ba ganin wajibi ne ta rufe dunduniyarta a sallah wanda kuma wasu daga cikin malamai suna karfafar wannan saboda akwai hadisin ummu salama da take maganar da cewa ta tambaye annabi sallallahu alaihi cewa shin mace idan tana da tana da riga tana da abin nan tana doguwar riga sannan kuma tana da lullubi wannan zai ishe ta koda ba ta da zanin da ta daura koda babu izari sai ya ce da ita idza dare dar idan rigar mai tsawo ce wato tarihi har diga-diganta ta wani hadisi bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu dawud ya rawaito shi amma shi kansa ya illanta shi saboda imam malik ya rawaito hadisin shi da wasu da dama daga cikin wanda suka rawaci hadisin daga zuhuri sun rawace shi mursalan wato ba tare da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi mawqufan ba tare da ba tare da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam wato magana ce ta ummu salama ita kadai ma ba ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa wasu ke ganin ma cewa mace idan aka ce ko da yaushe sai ta rufe har diga digan so in ta yi sujada dole cikin tafin kafarta zai iya bayyana saboda haka wannan ba sharaɗi ba ne idan ta rufe shi ke naman ba ta rufe ba ba komai akwai bambanci tsakanin sitarar ya mace lokacin da za ta fita da kuma sitarar ta a sallah sitarar ya mace in za ta fita za ta shiga inda yake akwai mutanen da bai kamata su su ga wasu ɓangare na jikinta ba ya kamata ya zama ta ja ta ja abin da ɗinta a har ƙasa wannan sitarar ta ce ba a sallah ba amma sitarar sallah ita kuma wani a gida take ta sha bamban da wannan saboda ka rufe tafukan hannayenta ko tafukan kafafuwanta wannan bai zama wajibi ba ta sai tambaya ta gaba da ke cewa malam mutum ne ya kusanci iyalinsa tana cikin jini sai daga baya ji hukuncin cewa rubu dinar zai bayar kuma abin ya daɗe da faruwa shin sai ya bayar a lokacin da ya san hukuncin kenan na farko dinar ne ko niso dinar ba rubu dinar ba mm-hmm. ba iya ba ne eh, dinar wani so dinar haka yanzu a abdullahi da abbas sannan kuma abu na biyu dukkan wani hukuncin da mutum bai da ilimi a kansa ya rigaye wani abu bai da ilimi a kansa sai daga baya ne ya samu ilimi to abin baya da zautarsa na baya da ya yi ba za a zo a caje shi a kansa ba wanda ya riga ya wuce ya wuce wato abin da ya yi ya zo ya yi bayan ilimi bayan ya riga ya san hukuncin to shi ne hukuncin yake hawa kansa amma ya riga ya wuce Ah, to ba a cewa sai ya dawo ya sake ko ya rama shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yana masallaci wani mutum ya shigo ya kama sallah nan sallallahu alaihi ya ganshi yana sallar haka ba daidai ba da ya gama zai wa annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya ansa masa sai ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah don ba salla kai ba je ya sake yi annabi ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama annabi ya ansa masa annabi ya sake ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli haka har sau uku karshe ce ya rasulullahi wallahi la uhsinu ghayraha fa allimni ya baikin Allah wallahi ban iya sama da wannan ba wato iya iya kurewar ta kenan ko yadda ne to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yadda zai yi sallah to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tufa sai ka je ka biya duka da baya ba babu wannan arwayar ko babu inda aka rawaito annabi ya gaya masa cewa ya biya duk sallolinsa da baya tare da cewa haka yake sallolinsa dan ya ce shi fa bai iya sallar da tafi wannan kyau ba annabi ya kuma koya masa gashi yana cewa irje fa salli fa innaka lam tusalli shi ka je ka saki sallah dan baka yi sallah ba kaga ashe a yadda yake yin haka kamar a baya ma duka ba sallaye ba to amma annabi bai ce da shi je saki wannan ba saboda ya yi ta dai a wancan lokacin cikin iya fahimtarsa cewa ya daidai ya yi za ka mutumin da ya abu yana san kaka ne daidai daga ba kuma aka sanar da shi ga yadda hukunci yake to ba a caje shi abin da ya riga ya wuce ta zai tambayar salisu dan rini wanda ke cewa ta wata hanya ne ake bi dan janyo hankalin aljanu zuwa addinin musulunci to har eh, kai allah haɗa ka da aljanun saboda na farko dai kai ba a dora maka kirawo aljanu zuwa ga addinin musulunci saboda duniyar ka daban tasu daban jinsin ka daban nasu daban annabi sallallahu alaihi shi ne Allah ta'ala ya kado masa aljanu suka zo suka ji abin su na abin da yake karantarwa har suka yi imani to in har kai kana ga kana da wata hanya da kuke saduwa to yadda ake kira dan adam haka ake su ba bambanci sai za ka karanta wa dan adam alkur'ani da hadisi ka kira shi da hikima ka nuna masa abin da ya dace da wanda bai dace ba ka ja hankalinsa haka shi ba shi ba aljanna haka za ka yi masa ba wani bambanci aljanu sukan halarci wuraren da ake karatu sukan halarci wuraren da ake ibada akwai cikin malaman imam al-bukhari wani da ake kira muhammad ibn sallam al muhammad ibn sallam al-bikandi yana daga cikin mutanen da aka ce aljanu suna halartar wurin karatunsa na hadisi yana karatun hadisi aljanu sukan halarci gurin to saura kaga ashe sukan zo su zaurari karatuttuka yadda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika zuwa suna sauraron quluhi ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn qalu inna sami'na qur'anan ajaba sukan zo su saurari karatuttuka saura ka duk inda ake karatu kakkai mamaki akwai wasu wanda su ma aljanu ne suna zuwa suna ji su kuma waɗannan da za su zo su ji karatun su su ne masu shiga cikin mutanensu su ma su yi musu wa'azi ba wai ku ba wai sarafna ilayka nafarin min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma ya wallau ila qaumihim munziri lace da aka gama karatun ƙurani sai suka juya zuwa ga mutanensu suna masu gargadi saboda haka su za su je su yi wa mutanensu gargaɗi gargadi su sanar da su abin da ya dace ba wai kai a matsayin ka na jinsin ɗan adam ba sai ke tambayar ya ingancin hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana alqunut a sallar asubahi har ya bar duniya to wannan hadisi hadisi ne wanda yana da rauni ah, hadisi ne mai rauni hadisin Anas yana cikin wasu Imam Ahmad da wasu daga cikin littattafai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana alqunut da asuba har ya bar duniya wannan malamai da dama sun sun illanta shi bar illarsa akwai wani mutum da ake kira abu ja'far razi a cikin ruwayar wanda malamai suka ce ah, ba ya da wato ƙarfi wajen ruwa sannan kuma ya itirabi ya ta kawo ruwayar da fuskoki daban-daban wani lokaci ya su ba wani lokaci ba ya su ba alayi hal eh, ibn hajar al-askalani a cikin littafin sa tafsir habir ko at-tamyiz da gabaninsa abin nan ibn a cikin bazar munir sun yi magana akan hadisin ibn al ya kashi a cikin al-ilal al-mutanahiya fil ahadith al-wahiya saboda hadisin bai inganta ba da wannan lafazin ta sakon dini talwudu da ke tambayar mene abin da addini ya karantar a yi lokacin da aka ɗauki gawa zuwa makabarta to in yana nufin ko yana tambaya ne ko an ce ayi wani zikiri ko wani salati ko wani abu ba ba a ce ayi wannan ba ba inda aka ce an dau zawa za a tafi kabari ayi ta salati ko ayi ta zikiri ko ayi ta abin nan kuma ya halatta a tafi a gabanta a tafi a bayanta da ne aka hana tafiya a gaban jana'iza amma daga baya an halatta wasu su tafi a gaba ko su tafi a baya amma waɗanda suke da abin hawa su an fi so kada su tafi gabanta ko dai su wuce can su karasa an kuma za a zera da su to su zama a baya suke amma maganar komai za a rika fada lokacin da aka ɗauke ta ko a yi ta kabarbari ko a yi ta salati ko a yi ta istirja'i wannan duk babu wani abin da ya zo na umarni da wannan sai sakon firdausi ibrahim na ibawa da take cewa wato mutumin da ya yi addu'a ya kwanta sai wani abu kuma ya sa ya tashi ya fita to idan ya dawo zai kwanta sai ya sake yin wata addu'a ya danganta da irin fitar idan ya fita ya je ya wasu harkoki kamar da ya tashi ya fita ya je makota kuma ya dawo zai kwanta sai ya sake yin addu'a amma in fita ce haka ya dan fita ya je ban daki ya yi fitsari ba lallai sai ya sake maimaita duk addu'o'in da ya a baya ba ci muna ce malam muna so a mana bayanin irin siffofin shugaban da ya cancanta mazaɓa to wanda ya kamata ya shugabanci al'umma ya kamata ya kasance mutum ne salihi mutum ne na kwarai mutum ne wanda zai kula da daruriyat na al'umma a daruriyat su ne abin da ya shafi addinin al'umma zai kula da abin da ya shafi addinin su ba zai bari addinin su ya lalace ba zai kula da abin da ya shafi rayuwarsu ba zai bar abin da zai yi barazana ga rayuwarsu ya wakana ba a ƙarƙashin mulkinsa zai ƙoƙarin tsara dukiyoyinsu ba zai bar abin da zai salwanta dukiyoyinsu ba ko ta ɓangarensa ko ta ɓangaren wasu daban ta haka zai kiyaye dukiyar al'umma ba zai ci ba ba zai bari a cinye ba ba kuma zai bar wasu a waje su ba su rika barazana ga dukiyar al'umma ba zai tsare musu wannan zai kiyaye mutuncin al'umma ba zai bari wasu abubuwa da ɗabi'u da halayya waɗanda za su zubar da mutuncin al'umma su rika wakana a cikin al'umma ya zara ido ba ya zama tsayayye ne ta wannan ɓangaren zai kula da kiyaye hankalin al'umma ba zai bari abin da zai lalata hankalin al'umma ba ya sa al'umma ta zama wata mahaukaci ba mutane zama wasu mahaukata 'yan maye 'yan marisa 'yan kwaya zai ga cewa wannan abin bai ci gaba da zama a cikin al'umma ba mutum wanda zai kula da waɗannan abubuwa babu shakka shi ne wanda ya kamata ya zama shugaba sannan ya siffantu da sifa ta rahama sifa ta tausayi shugaba dole ya zama mai tausayi kada ya zama wanda yake da tunanin gallazawa da tsanantawa ya zama da babu tausayi a zuciyarsa shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam kowa tausayi a cikin al'umma saboda shugabancin da Allah ta'ala ya bashi na al'umma gaba ɗaya fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik saboda rahamar da kake da ita da tausayinka da kake da shi da tausasawa saboda rahamar ubangiji ne ka zama mai tausasa musu da ka zama mai kaushin hali mai kaushin zuciya da duk jama'a sun watsi maka ba za ka samu kowa tare da kai ba ka zama mai adalci da zama shugaba ne mai adalci ya zama mai karamci yana da karamci karamci shine kyautatawa wato ka ga wanda yake bukatar a taimaka masa a taimaka masa ka yi ma wannan kyauta ka taimaka ma wannan ka fitar da wannan daga wata matsala wanda shine karamci wani ka maka kokensa ka share masa hawaye sannan ka zama shirja jarumi ba wanda za a rika tsorata shi ba yana kin tabbatar da adalci inda ya kamata ya tabbatar da shi ya kasa karbo haƙƙi daga wanda ya kamata ya karbo haƙƙi daga wajensa ya kasa wa bayarwa mai haƙƙi haƙƙinsa abubuwa guda biyu dole su zama ga dukkan wani shugaba idan aka samu ɗaya babu ɗaya to yana zama matsala ga shugabancinsa wato ya zama shuja mai jarumi ne ya zama kuma karim mai karamci ne in an samu sifa ta uku ta haɗu shine alhil ya zama mai juriya mai haƙuri mai danna zuciyarsa waɗannan sifofi guda uku su suke rike mulki duk sanda aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan uku ɗin to mulki yakan iya girgiza da zamana ba jarumi ba ne to ba zai iya tabbatar da adalci inda ya kamata ya tabbatar ba ba zai iya karɓo haƙƙin da ya kamata ya karɓo ba mutane ba za su ji tsoronsa ba kada ya kasance ko ya kasance jarumi ne amma ba karim ba wato bai da karamci ba shi da kokanin ya taimaki wanda yake bukatar a taimaka masa ya ba ma wanda yake da fama da rashi ya share ma wanda yake kuka hawayensa in ya zama baya da karamci ko ya da jarumta rashin karamcinsa zai ja masa matsala ya zama halin wato mai juriya mai haɗi ya fushi kada ya zama mai ainihin saurin fushi ko wanda idan an yi masa abu ya ce sai ya rama ta waɗannan sifofi idan sun samu ga shugaba to babu shakka wannan shugaba ne da ya kamata a yi sha'awarsa ko ina ya zama ya yi jagoranci al'umma Allah ka ba mu shugabanni na gari amin sun amin alhamdulillah mala Allah ya saka alkhairi matsaro duka duka a nan muka shirin a wannan rana ta asabar sai mai salama da ku kuma dai za ku yi da naku sakonin akan lambobin wayar da aka saba na 0800 biyar hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sifiri bakwai sifiri uku shida hudu daya hudu biyar biyar za ku yi aikowa ta adireshin mu na imel a fatoyin rahama a tiyahu.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sa da zumunta na facebook kamar da sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malami a dr sheik muhammad sani umar rijal lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai bashir idris ungwaggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu كتبنا عليهم اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما